І ось тепер згадалися галявина і тьотя в білому халаті. Добра, добра тьотя. Вона вранці першого дня насипала йому повну миску пшеняної молочної каші. Тьотя стоїть посередині, а довкруж неї, взявшись за руки, ходять діти. Тільки його серед них немає. Вони чомусь не беруть його в своє коло. Тут вона впала, до землі припала. А йому так хочеться до них у веселе коло. І в ту ж мить зелена трава, і жовті квіти кульбаби, і жовті курчата на траві полетіли в один бік, а він у протилежний. Ірина йшла, немов на Голгофу. Дорога понад озером, стежка вгору, сходи. Навіть майнула думка вернутися. А тоді подумала, що оцей путь на гору мусить пройти. Вісім цегляних сходинок до будинку, шістнадцять на другий поверх стискалося мліло серце, але й стукотіло шалено, відчувала муку і щось схоже до захвату, захоплення собою, хоч і не помічала того. Страх і біль були більші. Натиснула білу кнопку. Дзвоник ударив, неначе на сполох. Василь відчинив двері. Його очі вихліпнули тривогу, голову тримав незвично прямо, поривався щось сказати вже в першу мить, а тоді зачинив двері і пішов слідом за нею до вітальні. Вона не знала, як їй тлумачити ту тривогу. Серце стиснулося зі страху. Він знову глянув на неї, і лице їй зблідло ще дужче, а губи затремтіли. Ти вже знаєш, сказав він. Мені також щойно подзвонили. Візьми себе в руки. Всі ми смертні. Розумію, працювали разом. Кожного дня бачилися страшно. Холодна, як лід грудка, підскочила вгору а затим повільно покотилася вниз. То падало серце. На його місці утворилася порожнеча. Ірині підкосилися ноги, і вона сіла в крісло. Прохрипів годинник. Облізла зозуля, виглянула у віконце дупло і зависла вниз головою. Тищенко не ввіпхнув її назад. Ти знаєш, мені теж його шкода. Ми всі ніби винуваті перед ним. Важкий був чоловік, але так у нього склалося життя. З семи років без матері, дитбудинок, шахти, п'ять разів ногу різали. Його слова наледве пробивалися до її свідомості. Починала розуміти, що нещастя сталося з кимось іншим, а не з іршею. Та й як могло з Сергієм щось трапитись? Адже розлучилися з ним півтори години тому? Помер Рубан. Жорстока радість обпалила серце, і вже по тому його пронизав біль. Не могла уявити Рубана мертвим, чула його сміх, скрип протеза, бачила важке обличчя з гачкуватим носом великі руки, що повільно вставляють у мундштук сигарету. Начальничок, правда, Ірина, баба на всі сто. Ти б підсокирився. Це ще позавчора. Мабуть, уже знав про все. Їй знову стало страшно.